hela och trampar och gror faderinnan, nej faderinnan, nej Draka hos hästar och flinar och glor faderinnan, nej faderinnan, nej I förrgårna hölster ska dansa hej faderinnan, nej faderinnan, nej Tiger och dängor de flockar sig faderinnan, nej faderinnan, nej vi ska snurra till ljusan dag Faderullan-nej, faderullan-nej Roligt för det ska vi ha Faderullan-nej, faderullan-nej Skankarna går som ett hackatverk Faderullan-nej, faderullan-nej Mössorna rinner och rösten i spark Faderullan-nej, faderullan-nej Raggeland spelar och polka hon går faderillan dig, faderillan dig Snart snurrar summa i buskar och vrår kanevillan dig, faderillan dig Förtjänat och talat förbjuden i dig, faderillan dig, faderillan dig Där smilat och smalat för köttet i grej, faderillan dig, faderillan dig dansa så levet var även ikväll Faderilla, nej, faderilla, nej Med töser och pälsar och kärling och gräll Faderilla, nej, faderilla, nej Töster du nansen så töster och dig Faderilla, nej, faderilla, nej Friar du inte så frir hon till dig Faderilla, nej, faderilla, nej draken där rossar jag polka hon går Faderillan dig, faderillan dig Vad räven i dans nu i dansen står Faderillan dig, faderillan dig Fötter på jorden så rejser jag på Faderillan dig, faderillan dig Så länge vi lever ska polkan gå Faderillan dig, faderillan dig Thank you.